خب بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة العيدين باب نزك تربية باب صلاة العيدين باب نماز الدؤيت أه، اولا حكم نماز ايدو ناورده حكم نماز ايد در نزد شافعیه و مالکیه سنت عین مؤکده است سنت مؤکده عینه یعنی بر همه سنت مؤکده حنفیه گفتند که واجب هست چه هست؟ البته واجبی که حنفیه میگند با واجبی که جمهور میگند بعضن بینش فرق از این تو ذهن باشه واجب احناف چیزی بین سنت مؤکده و فرض قرار میگیره یعنی خود فرض نیست خب حنابله گفتند که فرض کفایه است حنابله گفتند نماز عید چه است فرض کفایه و صلات العیدین رکعتانی نماز عید میفرماید دو رکعت می باشد ینادی لهما الصلاة جامعتون بغیر اذان ولا اقامت ندا میزند که نماز جمع میشه خوانده میشه نماز جماعتی چی میشه خوانده میشه بدون اذان و اقامه یعنی نماز دو اید اذان و اقامه ندارند يكبر في الأولى منهما سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام شي رو میگه میگه الله أكبر میگوید در رکت اولی منهما از هر دو نماز هر از هر دو اید فرقی نمیکنه سبع تكبيرات هفت تكبير سوى تكبير الإحرام جز تكبير إحرام يعني الله أكبر تكبير إحرام که گفت هفت تکبیر بعد از تکبیر احرام میگه در رکت اول و فی خمسة خمس تکبیرات و در رکت دوم پنج تكبير میگه سوا تکبیرت القيام جز البته تکبیر قیام يعني از نشستن که میخواد بلند بشه این یک الله اکبری میگه که بلند میشه به غیر از این پنج تای دیگه میگه احناف برای هر دو اید فقط سه تکبیر میگند در رکت اول بعد از تکبیر الاحرام سه تکبیر میگویند در رکت دوم بعد از قرائت قبل از رفتن به رکوع تکبیر میگویند ولی روایاتی که امام شافعی رحمت الله علیه استفاده کرده قوی تر و سریح تر و خب و یکون بین کل تکبیرتین قدر و قراءت آیه میگه بین هر تکبیر به اندازه قراءت یک آیه صبر میکنه ثم يقرأ جهرا بعد التكبير فيهما بالفاتحة وصورته سپس جهرن بعد از تکبیر بعد از یعنی تکبیراتی که گفت فاتحه و سوره ای رو میخونه فاتحه و سوره ای رو میخونه ثم يخطب الامام بعد الصلاة خطبتين يفتتح الاولى منهما بتسع تکبیرات نسقا والثانية بسبع سپس امام بعد نماز دو خطبه میخونه خطبه اولی رو با نه تکبیر پی شروع میکنه و دومی رو با هفت تکبیر منظور خطبه ها رو فإن كان العيد فطرا بين الإمام زكاة الفطر اگر عيد عید فطر بود امام زکات فطر رو درش بیان میکند و ان کان الاضحى بین لهم الاضاحي و اگر عید عید قربان بود اون موقع احکامات قربانی رو بیان میکنه ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها وقت عيد فرقی نمیکنه هر دو اید از زمان طلوع خورشید تا زمان زوال خورشیده وفي الاختيار أن يصلي الأضحى إذا مضى من النهار سدوسه میگه ولی افضلش حالا تا زوال خورشید جوازشه ولی افضلش کدومه اختیارش کدومه برگزیدهش اینه که اضحا رو زمانی بخونه که یک ششم روز گذشته است اذا مضا من النهار صدوسه، زمانی که گذشته بود از روز یک ششمش والفطر اذا مضا منه ربعه و فطر زمانی است که از روز یک چهارمش گذشته بود خب اینجا چرا قربانی رو زودتر میخونند و فطر رو دیرتر به خاطر اینکه در قربانی شخص تا چیزی نمیخوره قربانی شو که کشت میره صبحانه میخوره ولی در عید فطر نه اول میخوره بعدش میره چیکار میکنه نماز میخونه و در عید قربانی هم طرف بعدا بره و قربانیشو انجام بده خلاصه اینو آوردن ولی فرقی, فرقی نیست زیاد فیعجل الاضحى یک ششم و یک چهارم دیگه میدونی به چه شکل به دست میاد مثلا اگر دوازده تا تقسیم بر شیشش کنیم میشه دو ساعت در دو ساعت اول آه؟ یک چهارم دیگه اگه تقسیم بر چهارش کنیم میشه سه آه؟ متوجه شدید؟ مثل سه ساعت بعد از طلوع فیعجل الادحا در در اضحا عجله میکنه زود میره فیبادر الناس الى نحرهم زیر مردم برن دنبال بشتابن به قربانیشون و یؤخر الفطره لیقدموا زکات فطرهم میگه علتی که فطر رو تأخیر میده نسبت به البته نسبت به اضحا اینه که مردم بتونن زکات فطرشونو پرداخت کنن چون بهترین وقت پرداخت زکات فطر قبل از نمازه ولا يطعمون في الاضحى الا بعد الصلاه میگه و چیزی نمیخورن در نماز در عید اضحا مگر بعد از نماز مستحبش اینه که از قربانیشون باشه و اذا مضى الى المصلى في طريق عاد في غيره یک آداب دیگه از آداب اید اینه میگه زمانی که رفت به مسلا از یک راهی از راهی دیگر برمیگرده شاید هم فلسفش این باشه که افراد بیشتری رو در اون روز ببیند و سلام علیکی داشته باشه تکبیراتی رو کم در مسیر میگه براش گاه میده قسمتایی از مختلف زمین خلاصه ما کاری به فلسفه نداریم این یک سنت در احادیث اومده و یکبر الناس فی لیلتی الایدین من بعد غروب الشمس إلى أن يظهر الإمام من الغد للصلاة في كل أحوالهم میگه تکبیر میگوین مردم در دو شب دو عید چه عید قربان چه عید فطر بعد از غروب خورشید تا زمانی که امام ظاهر بشه روز بعدش برای نماز در تمام حالات یعنی در تمام حالات مردم چی میگن؟ تکبیر میگن و یکبرون فی الاضحى خاصة عقيب الصلوات المفروضات من بعد صلاة من بعد الصلاة من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر ایام التشريق میگه تکبیر میگویند مردم در عید قربان مخصوصا بعد از نمازهای فرض بعد از نماز ظهر از روز قربانی تا بعد از نماز صبح آخرین روز ایام التشريق بله ولی این از روز عرفه شروع میشه ولا بأس ان يتنفل قبل صلاة الايدين و بعدها میگه هیچ مشکلی نیست که نفل بخواند قبل از نماز دو اید و بعدش احناف میگن قبل از اید نفلی نیست و قولشون قوی تره میگن بعدش هم میتونه بخونه بره خونه بخونه و یصلی چون ثابت نیست که در روز عید قبل از عید نماز دیگه خونده بشه در روایت اومده که قبل از عید اولین چیزی که شروع شده نماز عید بوده فی الإيدان في الحضر والسفر و فراده میگه خوانده میشه دو اید در حضر و در سفر هم جماعتی و هم فردی این قول شافعیه بهتره چون بعضی از ها میگویند که فردی خوانده نمیشه و این دیگه مثل نماز جمعه نیست خب پس اینا شدن احکاماتی که در این کتاب آورده بود برای مسائل